Psalm 24 In finem, Psalmus David Ad te, Domine, levavi anima mea. Deus meus in te confido, non erubesiam. Neque redeant me inimici mei, et enum universi qui sustinete te non confundentur. Confundanto omnes iniqua agente super vacue. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas et oce me. Dirige me in veritate tua, et oce me, quia tu est Deus salvator meus, et te sustinui tota diei. Reminescere miserationem tuarum, Domine, et misericoriarum tuarum, quae a seculo sunt. Delicta juventutis mei, et ignorantias meas, ne memeneris. Secundum misericoriam tuam memento mei tu, propte bonitatum tuam, Domine dulcis et rectus dominus. Proto hoc legium dabit deliquentibus in via. Diriget mansuetos in judicio, docebit mites vias suas. Universe vie, Domine, misericordia et veritas, requientibus testamon testamentum eus et testimonia eus prot nomen tuum, Domine, pro, pro beris, peccato meo, multum est enum. Quis est homo, qui time Dominum, legem statui Dei, in vir quam elegit. Anima eos in bonis demorabitur, et semin eos ereditabit terram firmamentum est dominus timentibus eum, et testamentum ipsius ut manifestato ilis. Oculi mei semper a Deum, coniam ipse evela, de lacoe pedes meas. Respice in me, et miserere mei, quia unicus et pauper sum ecor tribulationis cortis mei multiplicate sunt de necessitatibus meis erua me fide humilitatem meam et laborum meum et imite universa delicta mea respice inimicos meos conia multiplicati sunt et odio iniquo odorunt me, custode anima mea, et eroa non erbe sham coniam speravi in te, innocentes et recti adhes, adheserunt mii, quia sustinui te, libera Deus, Israel ex omnibus tribulationibus suis.